Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Ej, ej, dziś w klubie będzie bank. Z kibla słychać tylko jęk. Jakaś panna oświadcza się kolesiowi. Klęczy i pucuje berło królowi. A ty weź szerokostop na wstrzymanie Gdy w klubie dopadnie cię strzelanie Na obsrane gacie dupeczki nie poderwiesz Najwyżej w pizdy od ochrony oberwiesz Moja kasa jest w papierku Z dupcią jestem na spacerku Idziemy do klubu trochę potupać Choć wolałbym już poruchać Nie zaprzątam se myśli żadnymi problemami Gdy jestem w klubie z gorącymi dupciami Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Hej! Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Hej! Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Hej! Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej, ej! No cześć, Elo, co tu robisz mała? Może w taniec z gwiazdami, byś ze mną zagrała Dziś na lajcie zajebiemy densa A wieczorem że swojej dupiny kęsa Patrzę, jakaś laleczka podbija Ciałem na parkiecie, jak Shakira wywija Mówi mi do ucha, czy idziemy do WC-ta Zagra mi symfonię Beethovena Jak już dorwie się do fleta Lubię takie pusie, podnieś mała swoją bluzie Pokaż cysuszki Możemy u mnie potrenować brzuszki na kija i od kija, tak prezes nawija Patrz mała, już twarda jest moja żmija BANG! Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej. Dziś w klubie będzie bang Ejej! Ja i moje ziemeczki, ciebie nie ma tu z nami My tańczymy i nie tylko z gorącymi pitkami Jizz i my pants, wiedzą tym chłopaki Bo jak nie pierdolnąć, widząc takie zerzaki Ocieramy się o lacki jak o drzwi Jehowy Mamy dzisiaj smak na budyń kakaowy Dziś koleżków nie zawiodę, to dupeczką wiodę Bo przy barze poprosiłem o wódkę, nie o wodę ona ledwo już stoi, a mój ptak nie odpada Nie obronić nawet mała, przed mną nawet tata Bęk! Dziś w klubie będzie bęk Ej! Dziś w klubie będzie bęk Ej! Dziś w klubie